I got next fighter in his beat Ang lakas ng tama ko sa'yo Di na kailangan pa ng bomba Di na kailangan magpakasabog Sasabihin na gusto kita Gamit lahat ng wahing alam ko At ang hiling ko lang madama mo Susundin ang iyong hiling hey, At tila G hey, Walang pause eh na tila TV Pinakal na mo tila ako'y dragon ka si Kalisi Basta kau aking kasama Sobrang kulay ng paligid sa pagtitig Kaya fuck it up. Hey, but I've been loyal to you, baby. Hey, pagod na ako na maganap. Ikaw na ang gusto maging SB e. Kahit saan man tumingin, ikaw pa rin Ako na rin naman diba ang gusto na yung friends Kahit subukan ibahin, hey, ganun pa rin Lahat sila ay basic, di ka kayang ipalit Ikaw ang gusto maging meses, meses hey ako ang iyong mister Tapos ikaw ang aking misis, misis Ikaw na ang duwan, di na magdadalawang isip, isip Ano magsabihin, ikaw ang gustong misis, misis eh. Ako ang iyong mister tapos ikaw ang aking best Di pangalawa Kapag tinabi sila sa'yo walang wala Kayo na sa iba Ako ay dalang-dala Gusto sila Na bukas makalawa ako'y content na At minsan lang iyon mayari Pagod na sa dating palit-palit Kahit laging balik sa'kin ay pasakit Lahat yun din sa dumating pasakit Basta salamat ko ay abot langit Gusto ko magkapader eh Sakali Puno ng graduation pictures ng anak natin Litrato natin dalawa Nakasabit, souvenirs na di matandaan Kung saan galing, baka galing Abu Dhabi Singapore Kung sa mang bansa tayo magsha-shopping galore Kung gusto mo man sa side o sa North Basta ka ang kasama, buhay natin maging hawa Kasi, hey, I could choose to fuck it up Hey, but I'll be loyal to you, baby Hey, pagod na ako na maganap Ikaw na ang gusto maging SB e. Kahit saan man tumingin, ikaw pa rin ako na rin naman diba Ang gusto na yung friends kahit subukan ibahin hey, eh. Ganun pa rin Lahat sila ay basic Di ka kayang ipalit Ikaw ang gusto maging Mrs. Mrs. Hey. Ako ang yung mister Tapos ikaw ang aking Mrs. Mrs. Hey. Ikaw na ang duwan Di na magdadalawang isip Isip Ano man sabihin Kung ang iyong mista tapos ikaw ang aking Bitch, di ba maluwa? Bitch, di ba maluwa? Tapos ikaw ang aking Bitch, di ba maluwa? Bitch, di ba maluwa? Tapos ikaw ang aking Bitch, di ba Tapos ikaw ang aking Tapos ikaw ang aking